musika izango dugu jauntaia eta diska berri baten bueltan narituko gara zuzen ere atzoko egunarekin txuma murugarrenek bere azken lana baitzuen aurkeztu. Gaztelupeko hotxak zigiluarekin zerbait ari da gertatzen horri zeneko bilduma du aurkeztu eta txuma murugarrenek dionaz E, nei disko kontzeptualak uste zaizkit, bai. Gustatzen zaizkit, ba badaukadalako ordenamendurako joera bat, ez? Eta orduan kantuok ba nola aiteko ustardura izan behar dutelakoan nagoelako, ez? Eta olatxe atontzen ditut. Oraingo honetan, e, kantu hoien guztien arteko e, lotura izango litzateke euren jite narratiboa eta euren e, ba, tempo ertain eta sendo hori, ez? E, tematika beti bera da, ez? E, zerbait gertatzen ari da, zerbait ari da gertatzen hor, esaten dudanean da, errealitatearen e, e bestaldean, zugaz, e, zure mugetatik kanpo gertatzen dan hori, sentzazio edo edo eragin bezala datorkizu bueltan eta ez dakizu zongi nondik datorren, e, bakizu zerbait gertatzen nahi dela, zerbait mugitzen delako, baina ez dakizu zer den eta ez dakizu zer gatik ez? Ba behatzi kantuz osaturiko bilduman barrena murgilduz beraz, gaur, txuma murugarrenekin mintzatuko gara. ferrik da deitoratziak zaua atzera itere bazenekien onela bukatu behar zala Teratzen naiz Eurizikina kalian zure itzala Ikusi dudala ematen du Txuma muru kaixo? Kaixo, bai. Sasoi ilunak taldean ezagutu zintugun, gogoratzen alduzu zure lehen aldia taula gainera igon zineneko lehen aldiura? Ba, bueno, lehen aldia ez daite egite zautzen, eh, gogoratzen dudan, baino, e, eh, zazoi junak engarai horiek ez gogoratzen dituta gitzongi gainera. E, mila beratzen da laro eta maikan grabatu benun lehen diskua, eta guretzat izan zen ba, oso gauza ahondila ez, eta horraz izan dena. E, orain arte ez, e, disko ingen dituen sasoilunakin, oso esperientzia e, zoragarria izan zen, eta laro eta marreko urte horiek guztiak e, babete genituen, ez, e, gure talde horrekin eta korritu genuen Euskal Herri osua, ez? Eta oso gauza handia izan zen bai. Biluztu eta humildu Zure gilazko tamainara egoki ordutik eh, bakarlari gisa ere lanean aritu izan zara, orain ezazpigarren usta dakarki guzu, eskutartera, e, zen momentutan aurkitzen zara? Eh, musikari gisa zen momentua bizi duzu orain? Nik esango nuke, e, ba, usta, esan duzularik, ba, azken urte hauetako emaitza edo ezea e, ondorioa oain ematen nahi izena da ez. E, nere e, urte hoie guztietan e, bide bat jorratzen jun naiz, e, gauza berria deskubritzen, e, e, lenguaia berriak ere bai, eta onaino jatu naiz e, ba, baliabide hoie guztiak e, erakusteko ez eta disko honetan ba, zerikusia ondia dauka ba, gero eta errastasun edo gero eta sotiltasun eh, handia gora jotzen dela ez, e, urteekin eta disko honek hori dakarrez e, ba, sotiltasuna eta ba, melodia behar, behar dan leku eta makarrik erabili eta gainontzeko guzian utzi kantuok bere naturaltasun hortan. Zerbait gertatzen da hor. Ara, nola deitzen den zure lana, hortik tiraka, behatzi kantu atera dituzu, eta iruditzen bazaizu, ba, e, tituluari, loturiko kantua entzungo dugu, e, aurkeztuko aldi guzu, ze nolako kantua atun duzu. Bai, zerbait ari da gertatzen kantua, egual e, eh, dagoen bizienetakoa da, eta e, ba, horre letran ikusten dan bezala ba, gauza asko kontatzen dira eta bizitzak e, ba, nola eramaten zaituen alde batetik eta bestera eta zenbat gauza pilatzen zaizkigun buruan eta zenbat gauzek eragiten e, gaituzten eta e, ba, hori guztia agertzen da, nik uste dut, eh, modu narratibo e, anabasa batean agertzen die gauza guztio, hori guztiak, eta eta eta hortxe, ba, gertatzen zaiguna, edo, edo guztioi gertatak ezkigukeen gauzak agertzen dira berta. Gerara sartzen zara eta bertan ikusten duzu Gizon bat altua, akitua eta ez dakizun orden Argia eta itzalak nazten dira gela barruan Zerbaitari da gertatzen hor, baina ez dakizu zer Ez dakizu zer Bere armarekin apuntatzen zaitxu polizia batek usaina amaren eskuena Eta horretan zaudela txantxetan dator zerbitzaria Gaur ez du handa joko dio Areslaria zean da eta komunian okari zela Buskatu koeta peta konketaren kontra Odola nagora indik nahi badezu ikusi zerbaitari ari da gertatzen bo Zerbait da gertatzen Mr. Jones Baina ez dakizu zer Ez dakizu zer Ez dakizu zer ez dakizu zer. Batxuma murugarrenekin ari gara solasean gaur, bere zazpigarren diska prazaratu berria, e, badeskuritzen ari baikara. E, kantu bat entzun berri dugu, e, behatzi kantu borobildu dituzu, betire tematika baten bueltan, aipatu baituzu zuk e, ba, diska kontzeptualak egitea duzula gustuko edo bide hortarik ikusten duzula, e, betire bizitzari begira, errealitateari usain hartuz. Bai, e, karo, e, nik esango nuke e, errealitatea nork berak duen errealitateari begira. E, espaita egia bakarra eta errealitate bakarra ere, esango nuke ez dagoela, ez? Gure mugetatik kanpo dagoen errealitatea bat da eta gure barnean bizi den errealitatea beste bat, ez? Oan, e, karo, e, bildu diren oie guztiak, e, ba, horixe dute e, komunean, ez? Eh, nei disko kontzeptualak gustatzen zaizkit, bai. Gustatzen zaizkit, ba, badaukadalako ordenamendurako joera bat, ez? Eta orduan kantuok, ba, nola aiteko ustardura izan behar dutelakoan nagoelako, ez? Eta olatxe atontzen ditut. horrengo honetan, e, kantu hoien guztien arteko e, lotura, izango lezateke euren jite narratiboa eta euren e, ba, tempo ertain eta sendo hori, ez? E, tematika beti ber, bera da, ez? E, zerbait gertatzen ari da, zerbait ari da gertatzen hor, esaten dudanean da, errealitatearen e, e bestaldean, zugaz, e, zure mugetatik e, kanpo gertatzen dan hori, sentzazio edo edo eragin bezala datorkizu bueltan eta ez dakizu zongi nondik datorren, e, bakizu zerbait gertatzen ari dela, zerbait mugitzen delako, baina ez dakizu zer den eta ez dakizu zer gatik, ez. Eta kantu haue guziek pixkat eh, gizaki, xume baten, ba, arridura edo nora eza eh, deskribatzen dute, Zeinak iragarri duen gobizaztu Nonetan zeinean atxabetetzea ere miraria e, Esan diguzu, ba, ez urdura sendo bat aurketu nahi izan duzula diskauntan e, Sotiltasun hori bilatu nahi izan duzula Eta pixkate orain arte eh, melodiaren bila bazen biltzan ba, Hortik urrundu nahi izan duzula em, entzulearen eh, paperean jarriz, zer gomendatuko zenikuke. Nabardura guzi horietaz oartzeko entzunaldi bat baino gehiago behar duen diska bat badela eta ez edo zein lekutan agian entzutekoa? Bai, diskoak e, behar du e, entzunaldi bat baino gehiago, ez da disko erreixa hola lehenengo entzunaldikoa ez da, eta hain zuzen ere, autu hori egin genuelako, melodiatik pixka eta aldentzea, eta narrazioari eta e, ba, rock eh, parametroi indar gehiago ematearen, ez? Orduan, e, nik esango nuke diskoa entzun bihar dela, ba, adi, adi, e, nola azken bola honetan entzuten dugun musika kotxean askok. ez? Ba, horre ere, e, leku oso, oso ona da, nire diskoa entzuteko e, bakarrik zozenean e, lanea eta zea, ez? Hor, nabardura guztiak arrapatzen dira, eta gainera, e, behin baino gehiagotan entzun dezakezu diskoa, eta nik uste dut horrek, horrek behar duela diskonek, e, ba, gauza asko daudelako diskoaren barruan, ez? Agian e, lehenengo entzunaldian oarkabean pasa daitezkeenak, baina e, uste dut merezi duela deskubritzen joatea zer eh, biltzen den Abestien barriak kao batzi kantu sartu dituzula diska, baina bestain bat kanpoan gelditu direla, oraindik ere bere lekua ez baitzuten eh, hor, diska untan, beti ere aurrera begira, geltokiz geltoki ari zaren musikari horietakoa zara. Bai, e, proiektu asko dauzkatu orain digan egiteko, beti ere gurutzatzen zaizkit bata bestearekin, eta e, nik, nik eiben e, disko baten e, e euskarazko bertsinoen genuen, sozeneko batzu egiteko ez, izarran estar e, izeneko zikloan, eskatu ziguten egiteko, eta Rafa Zebezeketa biokin genuen, eta hori hor gelditu zan da, grabatu nahi izango nuke, lan handia izan duzelako, dena euskaratzea eta kantuak atontzea gubion artean. E, hemen gelditu diren kantu asko, ba, berreskuratzea ere da xedea eta e, beste formatu isumeago batekin egin, eta bueno, gauza asko dauzkatez, e, e, pentsatuta momentuz, e, aparkatuko txut, ze, e, ka, disko hau defendatu inbiar dut, eta gainera, e, ba, bi seme alaba eder dauzkatetxean, eta horiek ere e, atentzioa behar dute, eta, eta bueno, gara hau bizi inbiar dudalako, ez ez? Horregatik ere, ba, disko, azken diskotik ona, ba, sei urte joan dira, eta eina hundi batean horregatik izan da, bueno, baina pixkat koskortu egin zaizkit, eta litekena da, ba, bestelako e, erritmo hartzea mendik aurrera, ez dakit, igual, igual bai, igual ez, ez dakit ez ondo zela nahi dudan, baina bakite gauza asko handik egin behar ditu dela bai. E, eh, Museak zerrek hartzen dizu ba? Mm, bueno, betetzen dite alorra handi bat. E, nere e, bizitza benetakoak eta kantuetan kontatzen dudana, pixkat, e, e, bi pertsona arteko e, eh, eh, desberintasuna da, ez? Zene baita, nik bizina ez modu batez, eta gero lirika eta artea, musika, ulertzen beste modu batez, ez? Orduan, e, komplementarioak dira, bata bestea ah, gabe zingo lirateke bizi, eta ni biak behar ditut, ze e, bate utziko banu, ba, errenka bezala ibiliko nintzatekelako ez. Ba, zuzenekoetan ere, ikusi al izango zaitugu, e, zure taldekidekin batera, e, eh, biratsoa abiatuko duzu, e, eh, kontzertu ere berezi izango da, diskaren e, tankera hartuko du zuzenekoa? Bai, oso garrantzitsuak izango dira, ze diskoan, agian, e, indarrori, zuiten genuen indarrori, ba, oarkabeago pasadaiteke, ba, diskoak berak duen edo bueno, musika e, enlatatuak esan dezagun ordenatzeko frekuentziak e, atontzeko duen joera horrengatik ez eta zuzenekoetan ba, bestelako indar eta bizitasun bat lortzen delako. Ez urduan uste dut, kantu hauek oso egokiak dira zuzeneko emanaldietarako eta bertan beren dimentsio benetako hartuko dutelako. Ez e, beraz bai egingo du orain e, e iruan ja, urrengo astean aziko ea arrasateko gaztetxean gero renterian egongo gara ondarrun eta bueno, leku askotan da espero dut e, diskoa asko mugitzea e, hilabete hauetan Iparraldera etorriko altzara Bai, ni oso gustozkoaten ez iparraldea jotzen, baina aukera gutxio joten da zat, e, zirkuito itxiagoa dalako. Hori, behira, iparraldeko e, musikariek e, e, gauza bera deitoratzen zuten, ez? E, zaila zala e, egoaldean e, jotzea, eta bar, guri ere gauza bera gertatzen zaigu iparralderekin, ez? Uste dut muga e, alegiazko muga hori, jarri ziuten muga horrek badaukala e, bestelako, bestelako eragina gugan, eta ba, benetan banandu egiten gaitzuela, ez? Eta hori bizkate eh, apurtu inbarko nuke. Ba, oso ongi, txuma. Eskerrik asko plazer bat izan da, zurekin egotea, eta azken kantu batekin boro bilduko dugu gaurko saioa, e, egun handia. Bai, egun handia, esperuan dagoen pertsona baten... Eh, e, kontakizuna da. Espero du norbaiten e, bisita eta naiz jakin badakien ez dela etorriko, ba, bere esperantza edo itxaropen horrekin e, bizi da, ez? Eta ez du galdu nahi esperantzarik. Ba, mi esker. Atzamarrak zauritu zituen Jateko amosten Edo kristal apurtu batekinen Gaur egun handia da Dei baten ez peruan dago Zeren gau baita atormaite Ez duena Telefonuak ez du jotze Eta jotziaren esperantza Ziltzen aida Atzamarrodo lehestatuetan Ikusten du Bilizitzari Joaten zaiola Horrein jokatzen Buruaren sentitzen du Zorabio edo erbatian Gaur egun handia da Zei bat ere esperuan Zeren gaur baita duena sentitzen du Zorabio batia. と la ondo kokatu bezalkiaren gainean Eta kristal apurtuak biltzen ditu nundik atea dira kristal apurtua du haue Nondik eldu dira, oh, Oh. hause izan da entzule gaurkoak eman duen guztia. Neraletik, besterik ez bihar arte esaten dizuet, izan ongi, aio. Zoratzen ari nahi zara, asin nahi analistak zuanako amodioaren barri, ematerakuan, Zure begi okre lamaldoa Hena bihotzak iskaltzen ari dalako Zoratzen ari nizela Sin ez da Grabalinen eta larrosa gorrien Petaloen ordez Zikoan alistaren bat izuriaren Zure ez den bat oizuriaren frantxia sesen nahi ez dudalakoz Zoratzen harin zala Ala dira usiko analistak Zubipeko burkantarien ahotzoliaren Pareko zitzeien zure mintzoa Iruzuri total hau txupito Ura Espainiak zubi ondoan ez zato zidan Maita zaitut Lau txupitota zure Espainia zeak zoratzen Ari nizala Ala dira osikoan alistak Zubi burkantarien hau soliaren Pareko zitza zure mintzoa Iro zuri total txupitu edan ez Jura ezpainak zubi ondoan ez zatu ziren Maita zaitu Zoratzen Maita zaitut, maita, maita zaitut Zoratzen Maita zaitu